Thank you. Խոսեք պոլիկլինիկայի բաժանմունքի մասին, խնդրեմ։ Շատ բան պակաս է։ Կուզենակ ահագին բան ունենակ։ Օրինակ ինչ։ Շատ մասնագետներ, ահագին բաներ, որ մեզ օգնում է մեր գործի մեջ, դիագնոստիկի, եկե լաբորատորնի մեթոդի исследования։ Փաստորեն պոլիկլինիկական բաժանմունքը ունի այնպիսի խանգարող հանգամանքներ, երբ չեք կարողանում լրիվությամբ ախտորոշել հիվանդին, այո։ Երբ չեն կարողանում դժվարանում, մենք ուղարկում ենք Ստեփանակերտ, բայց հիվանդը որ գնաց Ստեփանակերտ, էլ մերիչ Որ գնա մտնում ուրիշ տես լավ հիվանդանոցը չի լուզում թե գա։ Օրինակ հադրությունների առողջական վիճակը ինչպիսին է։ Հիմնականում ինչ հիվանդություններով են դիմում ձեզ։ Ոնց ասում եմ, ժողովուրդը շատ հիվանդ են, բոլորը հիվանդ են, փոքրից սկսած միջև մեծը հիվանդ են։ Դիաբետ, սախրին դիաբետ, հիպերտոնիկներն են շատ, շիտավիտկա, Սեզոնային կոչված բնույթ գրող հիվանդությունները փաստորեն ներխուժեցին Արցախ, այն էլ շատ վատ ձևով նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունում փորձեցին ախտորոշել, թե դա ինչ վիրուս է։ Ինչ եղավ հադրութում այդ Հադրութում ով գալիս է մտնում, արդեն թոքաբորբեր, տրախիտի, բրանխիտի, մենք չենք տեսնում սկզբի շրջանը։ Մարդիկ փորձում են իրանք են բուժվում եղած չեղածով, այսինքն արդեն բարթացած վիճակում։ Բարթացված են գալիս։ Տիկին նոնա, ընդունում եք ժողովրդական բժշկությունը։ Այո, բայց այդ քիչ է։ Իհարկե, քիմիական դեղամիջոցները պետք է։ Միգվա թե վիրուսա, թե միկրոբա, թե ինչա, դա էլ անհրաժեշտ անհրաժեշտ։ Տիկի Վարդանյան այսօր գախնիկ չէ, որ Հայաստանից, այդ երկրներից ոչ միայն մեր հայրենակիցները, անգամ օտարազգի բժիշկները սիրում են Արցախը, օգնում են, հաճախ են կազմակերպում դասընթացներ, հանդիպումներ։ Գիտեմ, որ դուք նույնպես մասնակցում եք այդ դասընթացներին։ Այդ մասին ձեր խոսքը։ Այո, շատ շուշուտ մեզ կանչում են Սիպանակերտ, տարբեր կոնֆերանսների, ժողոների ու գալիս են Հայաստանից տարբեր բժիշկներ, տարբեր մասնակիցներ։ Հունվարում ես եղել եմ կոնֆերանսի, որտեղ խոսքը հեպատիտների մասին էր։ Տիկին պրոֆեսոր Ղազինյան Հասմիկ Լիվոնովնան ներկայացրել շատ գեղեցիկ հեպատիտի C-ի հետ կապված խնդիրները, որը կա Հայաստանում, Արցախում։ Երեք եմ եղել էլի կոնֆերանսում, որը կազմակերպել է Սերբիա ֆրանսիական տեղագործական ֆիրման։ Ներկայացնում են դեղերը, տարբեր դեղեր, որ մենք էլ Արցախում իմանանք սրտաբանության ոլորտն է ձերը։ Այո, հիպերտոնիկ հիվանդություն հետ կապված ու մետաբոլիկ սինդրոմի հետ կապված թեմաներ էր, շատ գեղեցիկ, մեծ հաճույք եք ստանում։ Լավ տպավորություններով վերադառնում եք։ Շատ լավ։ Կան այսպիսի կարծիքներ, որ դեղատներում արդեն չեն կարող դեղագործ ռեսուրսները առանց բժշկի նշանակած դեղատոմսի դեղ դուրս գրել։ Համաձայն եք այդ օրենքին։ Այո, այո, մարտի 1-ից Հայաստանում այդ օրենքը գործում է գործելու է, բայց Ղարաբաղում մեր մոդելը գործի ու արդեն մեր պայմանների հետ կապված։ Ամեն դեպքում պետքա բժշկի խորհրդատվությամբ։ Անպայման, անպայման, որովհետև նշել են, որ գալիս են արդեն բարթացած վիճակում, քանի որ իրանք են փորձում բուժում անել հիվանդները։ Վերազինված չէ, քիչ եք վերազինված, քիչ է մեր մասնակիցները 9-10 բժիշկ են։ Դե կնո նախ կխնդրեի պատմեիք շրջանների մասին։ Այնտեղ ձեզ դիմում են։ Այո, դիմում են գյուղերում ֆապեր կա, ֆիլշերսկա-կուշերսկի պունկտի, մեկ էլ երկու հատ ամբուլատորիա դում է, մեկ էլ մեզ թաղար։ Քանի որ առաջին անգամն եք դուք Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի հյուրը, ուստի ցանկանում եմ եւ ես ցանոթանալ ձեզ հետ եւ իմ ունկնդիրները։ Պատմեք ձեր մասին։ Որքան հասկացա ռուսական գործություն ունեք, այո։ Ես Ղարաբաղցի եմ, Հադրութի եմ, Հադրութում եմ գնացել Մակապարտեզ, Հադրութի միջնական դպրոցն եմ ավարտել ու նրանից հետո սովորել եմ Երևանում Բժշկական ինստիտուտում 7 տարի հետո վերադարձա Ղարաբաղ, եկա մեր հողը, մեր հիվանդներին, մեր մարդկանց սпасարկեմ։ Այժմ խոսենք փոքրիկների մասին։ Ինչ վիճակ է տիրում Հաբրեքում։ Փոքրիկների մասին ես քիչ կարամ խոսամ, քանի որ ես մանկաբույժ չեմ։ Այնուամենայնիվ շատ են ծնվում փոքրիկները։ Ոչինչ։ Գոհեք։ Այդքան էլ քիչ չեն, քան էլ շատ չեն։ Ինչպես է ապրում այսօր բժշկուհին Արցախում։ Գոհեմ կյանքից ված չի։ Ինչքան է ձեր աշխատավարձը։ Նայած ինչ ամիս ոնց, քանի որ տանում եմ հերթապահություններ, քանի որ ես զինվորական կոմիսիայի մեջ եմ, դա էլ նշանակություն է իմ աշխատավարձի վրա։ Շատ բարի։ Բնականաբար շատ լավ հարց։ Մենք շոշափեցինք։ Ցավոտ հարց է, որ այսօր երբեմն առողջ մարդիկ են ձերկ բերում այնպիսի հիվանդության դեղատոմս, ովքեր խուսափում են պաշտպանության բանակում ծառայելուց։ Ինչ վիճակ է դիրում ձեզ մոտ։ Ինչպիսի երիտասարդներ են գալիս ստուգման։ Ես իմ պրակտիկայում տես բան չեմ տեսել։ Ապրիլյան գրվի ժամանակ, այս 4 օրյա գրվի ժամանակ, իրոք ես տես բան չեմ տեսել։ Բոլորը պատրաստ էին, մանավանդ հադրությունները պատրաստ էին։ Հիվանդ մարդիկ, որ գիտես, որ իրանք խումբ Չէ, խոսքս ապրիլի մասին հա։ չէ, Տիկի Վարդանյան։ Խոսքս նրա մասին է, որ գեղց փաստաթղթեր են ձեր գբերում, եւ ազատվում պարտադիր ծառայությունից։ Ինչ է անում այն հանձնաժողովը, որի մեջ նաեւ դուք եք։ Ինչպես եք ստուգում։ Ոչ մեկին չես կարող բաց թողնես, քանի որ մենք որ ստատիա դնում ենք, նորից ուղարկում ենք Ստեփանակերտ գլխավոր կոմիսիային, իրանք նորից վերանայում են դոկումենտները։ Մեր պրակտիկայում ես չեմ տեսել, չեմ կարող ասել։ Իսկ հիմնականում ինչպիսի երիտասարդներ են ապրում Հադրութում, առողջ են, պատրաստ են հայրենիքին ծառայել։ Պատրաստ են, հոգեպես իրանք պատրաստ են։ Եվ ֆիզիկապես նույնպես Ես նույնը ֆիզիկապես վիճակում եմ։ Ված չեն, ված չեն մեր երեխեք կռվի տարիներից հետո։ Ես 96 թվին եմ էլի աշխատում։ Շատ երեխեք կային, որ հիվանդ էին, սրտի խնդիրներ ունեին, հոգեկան խնդիրներ ունեին։ Հիմիկվա սերունդը ված չեն։ Ինչ խոսքով կցանկանայիք ավարտեինք մեր հանդիպումը ես կուզենա որ մեր Ղարաբաղը միշտ բարքավաճի երեխեք ունենան որ չուզենան գնան ուրիշ տեղ ապրեն մեր հադրութում ոնց որ մենք ենք վերադարձել եկել ու աշխատում ենք մեր հադրութում